บุ๊กทูเจ็ดสิบห้า setenta e cinco เหตุผลบางประการ justificar alguma coisa um ทำไมคุณไม่มาคะ por que é que você não vem อากาศแย่มาก o tempo está tão mau ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก eu não vou porque o tempo está tão mau ทำไมเขาถึงไม่มาคะ por que é que ele não vem เขาไม่ได้รับเชิญ ele não foi convidado เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ ele não vem porque não foi convidado ทำไมคุณไม่มาคะ por que é que não vens ดิฉันไม่มีเวลา eu não tenho tempo ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา eu não vou porque não tenho tempo ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Por que é que não ficas? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Ainda tenho que trabalhar. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Por que é que v a i já embora? ดิฉันเหนื่อยค่ะ eu estou com sono ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ eu vou porque estou com sono ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ por que é que vai já embora ดึกแล้วค่ะ já é tarde ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Eu vou embora porque já é tarde.